Joan den haste buruan, manifestazio handia izan zen zentzolin eriskaren hurbil, de zevre eskualdean, frantzian. Ezagutzen ez dugun eritxo hau gaur egun lehen tituluetan aurkitzen dugu megabazin delako kontrako mobilizazio masiboarekin. Laborantza intentsibo eta hilgarrikoaren zat ura hartzeko proiektua. Inguru hauetan, nun ur eskasaden euri eskasaren gatik, megabazin horiek proiektu zarkituen irudiak dira, ez dutenek gehiago lekurik garaibatean nun gure ura kontsumitzeko, lura erabiltzeko moduak, gure ekoizteko ereduak, erotiko aldaketaren beharra dagoen. Hots, gure bizimoduak presasko berpentsatzeko beharra. Belariak diodidate, hitz berri hau entzutean, neuf langues de l'aquatique ateraturik terrorismoa. Orduan orain, ezpaken nekien oraino, estatu frantxeez manipulatzaile honen buruzagiek, darmanan etxemplu hon bat gisa, zatiketa ezin obea egiten dute, erabakitzen dutena jarraitzen dutenen eta aurka direnen artean. Gaur egun, proiektu ekosidak, kaltegarriak, kapitalistak eta oligarkikoak salatu, aurkari edo gelditu nahi baditugu terroristak gira. Ezin obea da, orain gero eta bortitzagoa den errepresioa justifikatzeko. Duela guti, beste hitz berri bat sartu zaigu hauan, klimaren mehatsuaren aintzinean jendearen keska teorizatuz, eko antxietatea. Gure parean ditugun proiektu zentzugabekoak ikusiz, etengabe ukatzen dutenek lahialdi klimatikoa, badugu bai ikeskatzeko. Geroari begira, gero eta gehiago gira beldurtzen eta orduan hor dugu entxietate hori sentitzen. Baina entxietatetik dator aserea eta holdara. Asere sanoa ez amore emateko indara gidatzen gaituena. Asere gira oraindik itxaropena dugulako.